wa jahannam ni kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala idha kunna nuridu an nafuza fi hadhihi dunya wa an nanjwa min adhabi an-nar yawm al-qiyamah fa'alaina bitaqwa Allah azza wa jalla ikiwa twataka sisi kufaulu hapa duniani katika mambo yetu katika maisha yetu vile vile kesho siku ya kiyama kwenda kuokoka na moto basi ni lazima tujibidiishe na kumcha Allah azza wa jalla faya ibadallah ittaqullaha ta'ala enyi waja wa Mwenyezi Mungu mcheni Allah subhanahu wa ta'ala waalamu na mjue anna ta'ata Allahi wa rasulihi amrun wajibun ala jami'il ibad. Tujue ya kwamba kumtii Allah azza wa jal na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ni jambo la lazima kwa waja wote. Wote katika ulimwengu wanadamu ni lazima wamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammadin صلى الله عليه وسلم وأن الله جل وعلا جعل كمال طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم نكم الله عز وجل amejalia na ameweka kwamba ukamilifu wa kumtii Mwenyezi Mungu wa kumtii Allah ni kumtii mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ili uwe wewe wamtii Allah kisawasawa lazima umtii Muhammadi sallallahu alayhi wasallam la sivyo utakuwa wewe haumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala jaala kamala ta'atihi bi ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ameweka ya kwamba ukamilifu wa kumtii yeye ni kumtii mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ووضع عقوبة عظيمة لمن يعصيه ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم نا الله ameweka adhabu kali kabisa kwa yule ambaye atakayemuasi الله عز وجل jalla vile أكا akamuasi mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم حيث يقول جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما ala rasulina albalaul mubin Allah asema katika hii aya wa atii'u Allah wa atii'u rasul mtiini Allah azza wa jal vile vile mumtiini mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam فربط سبحانه وتعالى taati taatihi bi taati rasulihi sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha kumtii yeye na kumtii mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kisha Allah akatupa tahadhari kubwa wahdharu ihdharu min ma'siyati Allah azza wa jalla wa rasuli tuchukue tahadhari ya kumuasi Allah na vile vile kumuasi mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuchukue tahadhari kubwa sana ikiwa wewe muasi Mwenyezi Mungu jua umo ndani ya hatari ikiwa wamuasi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama basi elewa umo ndani ya hatari kubwa fahdharu jihadharini na hilo bali yajibu alaikum an tuti'u Allah wa rasula bali natupasa sisi tumtii Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam Allah anaendelea kusema sema fa in tawallaitum mkikengeuka mkakataa mkaacha kumtii Allah na mtume wake faalamu jue annama ala rasulina albalaghul mubin ya kwamba ni juu ya mtume wetu kufikisha ufikisho uliowazi kazi yake yeye ni kufikisha na alhamdulillah rasuluna sallallahu alaihi wasallam ametufikishia na akatuelekeza ya kwamba hii ndiyo sawa na hii siyo ya sawa sasa imebakia kwako wewe mwanadamu ewe muislamu ima ufate au usifate lakini jua ya kwamba eh fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha ikiwa watu watakuwa wanafanya mema wanatenda mambo mazuri kwa kumtii Allah na kumtii mtume wake Muhammad sallallahu alaihi basi hayo ni kwa ajili ya nafsi zao wala Allah afaidiki na na, na, na, na, na ile toa yako kwamba ataongeza katika ufalme wake chochote wala ukimtii mtume sallallahu Allah ataongezeka katika ufalme wake والملك الجبار العزيز الغني الذي لا يحتاج منك شيئا bitajiri ambaye hahitaji kwa wewe chochote bali amekuamrisha lazima ufanye na vile vile mtume wake ameamrisha yale ambayo aliyotoa kwa Mwenyezi Mungu lazima tufate kwa hiyo ikiwa sisi tutafata basi tujue ni kwa faida yetu na ikiwa hatutofata basi vile vile pia ni kwa hasara yarudi kwetu kwa hiyo fa in tawallaitu mkikengeuka na kuacha kufata maamrisho ya Allah na maamrisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi fa'lamu annama ala rasulina albalaghul mubin rasul kazi yake yeye ni kufikisha na ameshafikisha ameeleza kila lilo ambalo latakikana kuelezwa katika umma huu jambo la kheri amelieleza la shari amelieleza sasa ni juu yetu sisi kufata yale ya kheri na kuepukana na yale ya shari ambayo ameeleza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala katika kuelezea hii aya asema ta'atu Allahi wa ta'atu rasulihi wahida faman ata'a Allaha faqad ata'a ar-rasula wa man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah na haya maneno yapatikana katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam asema shekha ya kwamba taa ya Mwenyezi Mungu ya Allah azza wa jalla na taa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni moja akaendelea kufafanua maneno haya akisema faman ataa allaha yule ambaye atakayemtii Allah azza wa jalla faqad ataa rasula atakuwa amemtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waman ataa rasula na yule ambaye atakayemtii mtume sallallahu alaihi wasallama faqad ataa Allah atakuwa yeye amemtii Allah azza wa jalla ukimtii Allah utakuwa umemtii mtume sallallahu alaihi wasallam na ukimtii mtume utakuwa umemtii nani Allah azza wa jalla kwa hiyo fata'atullah wa ta'atu rasulihi wahida kumtii Allah na kumtii mtume ni moja ukimtii Allah utakuwa umemtii mtume na ukimtii mtume utakuwa umemtii Allah azza wa jalla akaendelea akisema wadhālika shamilun lilqiyami bima amara Allah bihi wa rasulihi min al-a'mali wal-aqwali adh-dhahira wal-batina al-wajiba wal-mustahabba المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك asema kule kumtii Allah subhanahu wa ta'ala inaingia katika amri zote alizokuamrisha na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam min al-a'mal katika vitendo wal aqwal na katika maneno adh-dhahira wal batila yale ambayo yakidhahiri na yale yaliyofichika alwajiba wal mustahabba mambo ya wajib mambo ambayo ya mustahabba ya sunna almutaalliqatu bihuquqillah mambo ambayo yameambatana na haki za Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile mambo ambayo yameambatana na haki za viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile kumwabudu Allah hiyo ni haki yake lazima tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tumtii Allah kwa kumwabudu hiyo ni haki ya Allah vile vile kuwafanyia ihsani wazazi wawili ni haki ya wazazi wawili haki ya mwanadamu wewe mtoto mzazi wako ana haki kwako wewe umtii usipofanya hivyo utakuwa umemwasi mzazi wako vile vile utakuwa umemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile asema shekhe wal intihau amma naha Allah wa rasuluhu anhu kadhalika kujiepusha na yote yale ambayo Allah na mtume wake wame wametukataza kwa hiyo lazima watu wamtii Allah subhanahu wa ta'ala kulingamana na maneno haya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vile vile endelea kusema Allah azza wa jalla katika maneno yake matukufu ambayo yana uzito mkubwa sana asema ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalala mubina asema sio sifa ya mu'min ma kana limu'min wala mu'mina sio sifa ya mu'mini wa kiume wala mu'mini wa kike idha qadha Allah wa rasuluhu amran wakati Allah na mtume wake wanapohukumu jambo ayakuna lahumul khiyara eti wao wawe na khiari ima wafanye ima wasifanye hiyo sio sifa ya mu'min sifa ya mu'min akiambiwa fanya anafanya akiambiwa wacha anawacha sio ya kwamba yeye atakuwa na khiari Allah amekuamrisha uswali basi nitaswali nikitaka nikitaka pia si swali kuna watu wako namna hii awachukulie uzito amri za Allah subhanahu wa ta'ala hadha imanuhu naqisun huyu imani yake imekuwa naqis kwa sababu Allah anapinga ma kana limu'min wala mu'minatin idha qadha Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amri sio sifa ya mu'min wa kiume wala mu'min wa kike ikiwa Allah tayari ameshahukumu jambo ameeleza jambo na akaamrisha jambo na mtume wake vile vile wameamrisha jambo iwe wewe una khiari kama nikitaka nitafanya nikitaka sifanye kama vile ilivyokuwa kwa baadhi ya watu kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema waman ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin yule ambaye atakayemwasi Allah akamuasi mtume wake Muhammad sallama huyo amepotea kupotea kwa wazi kabisa kwa sababu amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ابن كثير سيما فهذه الآية عامة في جميع الأمور hii aya inaingia kwa mambo yote aliyokuamrisha Allah na yale aliyokuamrisha mtume Muhammad sallallahu hakuna khiari ukiamrishwa fanya kikatazwa wacha asema wadhālika annahu idha hakama Allah wa rasuluhu bi shay'in na hivyo ni kwamba wakati Allah na mtume wake watakapohukumu jambo falaisa ahadin mukhalafatu haifai kwa yoyote kukhalifu wala kuwa na khiari kwamba mimi nitafanya au sitofanya akasema wala li ahadin ha huna wala hakuna mtu kuwa na khiari katika kuifanya lile jambo sisi ni watu ambao wenye imani ya Kiislamu idha sami'na nuti wakati tunaposikia kutoka kwa Allah azza wa jalla tunafanya taa na mtume wake Muhammad sallam hakuna haja ya kuletaleta ujanja na maneno maneno mengine ya kuhepa amri za Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala rai wala qauli hakuna kuleta rai wala kauli sasa kwa baadhi ya watu ukimwambia Allah asema hivi eh mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi basi ana kwa lakini fulani asema hivi shekhe fulani ustadhi fulani wali fulani na Allah na mtume nani tuwafate nani bora kufatwa kuna watu wana tabia kama hii utakapomwambia mtume sallallahu hii sunna ameitaja na ulama wameweza kuifasiri na kuielezea hii sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam lakini ah, ulama wengine wanasema hiyo si lazima kufanya si, si, si, si, ukifanya utapata thawabu ukiwacha upati dhambi mambo ya dini yanatakana kuangaliwa sana kuna kauli zingine zinaweza kutuingiza katika mushkila katika mushkila sema inshallah nitafata Allah akiniwafikia kama ibada ya kwamba watu wasipitishe nguo zao chini ya hizi kongo mbili za miguu Mtume amekataza hili. Ameamrisha watu wapandishe nguo zao. Kamwambia mtu namna hiyo ataanza kukuletea fulani amesema hivi lakini hii inaenda katika hivi anazungusha analeta rai zake katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyar hakuna khiyari maadamu mtume amesema maadamu Allah amesema pata tusiwe kama mayahudi sami'na wa asaina tumesikia na tumeasi kama tulivyosema katika Ijumaa iliyopita tusiwe kama wale ambao wamesema tumesikia wahum la yasma'un au tumesikia na tukaasi kwa hiyo hakuna rai wakati tume tumeelezwa amri ya Allah na amri ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu kuleta rai yake wala kuwa na khiari katika hilo jambo ni kufata ni kufata eh, hii aya kuna kisa ajiba nazalat bisababihi hii aya imeteremka kwa sababu ya hicho kisa tuambiwa kwamba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama khataba zainab binti jahsh limaulahu Zaid bin Haritha alikwenda kumposea maulahu Zaid bin Harith alikuwa yuko chini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mpaka akaitwa Zaid bin Muhammad mtume sallallahu alaihi wasallama akamwacha huru sababu alikuwa mtumwa kwa ni maula wa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha huru sasa mtume sallallahu alaihi wasallama huyu kijana amefika umri wa kuoa aenda kumposea binti Zainab bintu Jahsh aenda mtume sallallahu alaihi wasallam kumposea eh, famtana'at wa qalat lastu binakihati akakataa akasema mimi siwezi olewa na Zaid bin Haritha siwezi olewa na Zaid bin Haritha faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama bal fankihihi mtume akamwamrisha olewa na Zaid bin Haritha olewa naye hii ni amri kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam فنزلت هذه الآية آية هي كترمك فقالت زينب قد رضيته لي يا رسول الله منكحا Zainab akasema kumwambia mtume nimeridhia sasa anioe Zaid bin Haritha maadamu aya imeshuka idha qada Allahu wa rasuluhu amra eh ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim pamoja na kwamba hili jambo kiliangalia kiwaziwazi ilikuwa Zainabu yeye ni kwamba ana uwezo wa kusema mimi sitaki kuolewa kwa sababu kuolewa ni jambo la khiari yake kuolewa ni jambo la khiari yake na kutaka au sikutaka ni khiari yake lakini kwa sababu imekuja amri kutoka kwa mtume hii fi'lu amri olewa na zaidi Haritha basi ilipoteremka hii aya huyu binti akasema nini qad radhituhu li ya rasulullah munkiha nimeridhia huyo Zaid anioe Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama na'am mtume akamwambia hivyo ndivyo inavyotakikana kwa muumini atakapopata amri ya mtume na amri kutoka kwa Allah azza wa jalla hakuna mukhalafa ni kutii tu katika hiyo amri waqala Zainabu sikiliza maneno mazito ya mwanamke huyu akasema la a'si rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad ankahtuhu nafsi sitomwasi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hili kwa hakika nimeshamuozesha zaidi nafsi yangu jambo ambalo ni kwa yeye mwenyewe ana khiari lakini kwa sababu ni amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam hapo hakuna khiari tena akawa yeye ni mwenye kufata amri kama hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam faya ibadallah fa inna ta'ata Allah yakunu bi fi'li al-awamir wamtithaliha wajtinabi nawahi penzi watukufu wa Islam ni kwamba taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa, kwa, kwa mtume wake Muhammad sallama inakuwa kwa kutekeleza yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake vile vile kuacha yale makatazo yake hiyo ndio taa tumeamrishwa tutekeleza tumekatazwa twawacha hiyo ndio taa wa huwa min asbabi husuli rahma na taa ya Allah na taa ya mtume ni sababu za sisi kupata rahma ya Allah azza wa jalla ikiwa wewe wataka rahma ya Allah ikiwa wewe wataka Allah subhanahu wa ta'ala akurehemu katika uhai wako katika mambo yako jibidiishe na kumtii Allah katika yale aliyoamrisha na katika yale aliyokataza jibidiishe kumtii mtume sallallahu alaihi wasallama katika yale aliyoamrisha na yale aliyokataza asema Allah wa atii Allah war rasula la'allakum turhamun mtiini Allah na Rasul sallallahu alaihi wasallama mkifanya hivyo turhamun mtarehemiwa na Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Saadi rahimahullah wasema fa ta'atullahi wa ta'atu rasulihi min asbabi husuli rahma ta'a ya Allah na ta'a ya mtume ni katika sababu za mtu kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala فعلينا بطاعة الله ورسوله في كل ما أمر ونهى كي نحصل إلى رحمة الله ورضوانه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وبين وتقوف إسلام توسيانتين كمشى الله سبحانه وتعالى hakika wamefaulu wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala faya ibadallah amru ta'atillah wa rasulihi amrun adhimun jiddan jambo la kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallama ni jambo kubwa sana na wengi wetu katika waislamu tumelipuuzia jambo kama hili watu utakuta wanaishi kana kwamba hawana kitabu eh, cha kuelekeza au hawana vitu vya kuelekeza kuishi katika maisha yao wakaishi watu kama wanyama hawana amri wala hawana makatazo tapata muislamu aishi katika hali kama hii ya kwamba yeye la yubali hajali kabisa ilhali ana Qur'an ilhal ana sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam lazima tuishi katika mienendo hii ya kumtii Allah kufata yale yaliyomo ndani ya Qur'an na vile vile kuacha yale yaliyokatazwa na Qur'an vile vile kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata yale yaliyomo ndani ya suna za mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile kuepukana na yale makatazo ambayo ametukataza sallallahu alaihi wasallam ikiwa wewe utafanya hivyo kumtii Allah subhanahu wa ta'ala fali nafsi utakuwa wewe umejitengenezea mazuri kwa nafsi yako kesho siku ya kiyama utakwenda kuwa katika sehemu nzuri na ikiwa wewe umewaacha kutekeleza hayo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake basi faala nafsika aidan hayo itakuwa juu ya nafsi yako kwenda kupambana na moto kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina katika aya nyingine waman ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha kwa hiyo tu jitahadharini sana wakati unaposikia amri hii ni Allah amri hii ni ya mtume sallallahu alaihi wasallama hakuna masala kuleta rai kuleta kauli kwamba fulani asema hivi maneno mengi na vitu ambavyo vinakutoa wewe katika ule msingi wa dini Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi al-aziz mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأرض اللهم عن خلفائه الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر صحابة رسول الله أجمعين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا للقوم الكافرين وانصرنا للقوم الظالمين وانصرنا على القوم المجرمين اللهم اجعلنا من المطيعين في طاعتك وفي طاعة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأقموا إلى الصلاة قوموا إلى الصلاة